espresso cafo nascigis en Torino. Itala cafo trincajo famiginta en la tuta mondo. Anta o quarde quin aroi mi tiam tride cunu iara translogigis el Torino, ce furbo de la regiono Piemonto en nord-occidenta Italuio, al Be'er Sheba, la ce furbo de la suda deserto de Israelo. Vere temis pri cultura sciocco por la tuta familio. Quancam povus shaini triviala cae tute ne grava afero, mi vere suferis de la manco de la itala espresso cafo al ciu mi cutimigis ec de mia infanezzo. Cafo en mesorienta lando estis compreneble ege cutima trincajo crom la dominanta, cie estanta solvebla cafo, estis turca cafo, america cafo, filtrila cafo, cae tiel plu. Sed, bedaurind, por mi ili ciui estis cae restas ne el tenebla nigrai bulionacvoi. Familie ni el turnigis per usado de itala cafo pulvo, cae de la tradizia itala espress crucio, itale macchinetta au moca. Poste, bon chance, suffice frue cae rapide disvastigis anca o en nia lando la machinoi por fari espresso cafon, ne nur en cafeioi, sed anca u heime. Tiel revenis la felicio en cafo trincado espresso cafo au simple espresso, kiel estas nun tempe conata en la tuta mondo, nascigis en Torino en 1884, kiam Angelo Moriondo inventis la machinon por dia productado. La i machinoi estas perfectigo de tiu invento e la fisica vid punto espresso esta strincaggio risultanta el superprema percolado de varma acquo ie temperaturo de naudec naudec du gradoi dum circa o dec quin secundoi tra plata pastelo de ses sep gramoi da cafo rostita, faine muelita cae premita. Ancau la eta fotaso gravas. Tradizie di estas el tre porcelano cae conus forma. Existas ancau quelcae tradiziai variantoi de espresso, cae la plei conatai, surprise etcen forai anguloi de la mondo, estas mallonga au concentrita, itale corto au ristretto, longa, itale lungo, macula itale macchiato cae correctita itale corretto. Se existus nobel premio por inventistoi, multai agliugios gin giuste alla inventisto della macchino por espresso. Sen dube temas pri genia trincajo, qui changis la guston de la occidenta mondo, sen tamen difecti gin qui el faris fi fama, monstre reclamita usona trincasaccio. Matenon post mateno vecillas parto de la mondo ie la sono i de caf machinoi blovanta i per sed stricte ne bolanta acquo sub vapor premo dis de che quin baroi por crei nigran fortan cae i surface shauman trincajon la italan espresso Quancam la classica mal longa espresso consistas el nurai i tridec millilitroi, tio estas du culeroi da liquo, gi tre efficas. Gi vigligas la sensoi, cae gi gusto estas tiom concentrita cae ricca, che nur postiaroi oni capablas frandi ciuin malsimilain nuanzoin de gi gusto ciu tia nuanzo varias el amara al delicate dolcia cun acideta indizoi. La consisto de bona espresso devas esti densa, sed suffice dilua por plesure gliti gorgen. Cai gia aromo, oh gia aromo, onin volvas per natura parfumo, plesure tranquilligas, vecas sensa impenso in kai activigas la glando in tauga in por gioia comenzo de nova tago compreneble tia paradisa rebo estas tre ofte sen gita, char cromen italuio presca o en ciu cafeio oni provisas al cliento ne bonan espresson sed abominindan nigran bullion Se vi desiras siomete gustumi la etoson de cafeio en moderna Torino, vi povas lau plate specti la suban esperantan filmeton Torino pasia urbo.